الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bugungi darsimizda shirk shirkning ta'rifi va turlari haqida o'tamiz birinchisi shirkning ta'rifi shirk bu alloh subhanahu va taologa Allohning ilohiylik ya'ni ilohlik xususiyatlarida, ya'ni ulug'iyatida va Rob tarbiyat kunandalik xususiyatlarida sherik isbot qilishdir. Ya'ni Alloh taologa ulug'iyatda va rububiyatda sherik isbot qilishlikdir. Ko'pincha shirk ulug'iyatda bo'lib, u Allohga qo'shib boshqaga ham duo qilish yoki qurbonlik, nazr, qo'rqish, umid qilish, muhabbat qo'yish kabi Allohga qilinishi lozim bo'lgan ibodat turlarini undan o'zgiga yo'naltirishda namoyon bo'ladi. shirk gunohlar ichida eng kattasi bo'lib, buni bir necha sabablari bor. Gunohlarda eng kattasi bo'lishligiga, gunoh kabiralarda ham eng kabirasi bo'lishligiga bir qancha sabablar bor. Birinchi sabab chunki u ulug'iyat xususiyatlarida mahluqni xoliq o'xshatishdir. Kim Allohga birovni sherik qilsa, uni unga o'xshatgan bo'ladi. Bu esa eng katta zulmdir. Zero Alloh taolo aytadiki, inna shirka la zulmun azim. Chunki shirk keltirish katta zulmdir zulm bu bir narsani o'z o'rnidan boshqa joyga qo'yishdir kim Allohdan boshqaga ibodat qilsa u ibodatni o'z o'rnidan boshqa o'ringa qo'ygan bo'ladi va uni noloyiq bo'lgan tomonga burib yuborgan bo'ladi bu esa eng katta zulmdir demak biror bir narsani o'zini o'rniga qo'ymaslik ham bu katta zulm bo'ladi yoki qo'l bir insonlar bor masalan bir qo'shimcha bu yerda bir ma'lumot sizani bir mas'ul bo'lsangizki o'sha odamni qobiliyatiga yarasha ish bermasangiz siz o'shani qobiliyatini bilasiz siz bilib turib unga boshqa uni qobiliyatidan boshqa bir ishni bilib turib unga yuklaydigan bo'lsangiz siz zulm qilgan bo'lasiz ya'ni har bir narsani o'zini o'rniga qo'yishlik bu narsa hikmat deyiladi va bu alloh taolo tarafidan buyurilgan narsa demak o'rniga qo'ymaslik bu narsa zulm bo'ladi shirkda katta gunohlardan bo'lishiga ikkinchi sabab alloh taolo shirkdan tavba qilmagan odamni kechirmasligini xabarini bergan. Alloh taolo aytdiki, Niso surasining 48-oyatida Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Albatta Alloh o'ziga biron narsani sherik qilinishini hargiz kechirmas. Shundan boshqa gunohlarni o'zi xohlagan bandalari uchun kechirur. Uchinchisi, Alloh taolo mushrikka jannatda harom qilinishini va u jahannamda abadiy qolishligini xabarini bergan alloh taolo aytadiki albatta kimda kim Allohga shirk keltirsa Alloh unga jannatni harom qilur va biror joyi dozaq bo'lur zulm qiluvchilar uchun biron yordamchi bo'lmas moyda surasi 72 oyat 4 sabab shirk barcha qilingan yaxshi amallarni bekor qiladi ya'ni bir inson shirk keltirishi bilan o'tmishda qilib o'tgan barcha solih amallari behuda bo'ladi aytaylik bir inson 10 yil 15 yil namoz o'qigan ro'za tutgan haj qilgan kechalari namoz o'qigan kunduzlari bilan nafl ro'zalar tutgan bularning hammasi habata bo'ladi shirk keltirish bilan boshqa gunohlardan farqi ham shunda boshqa gunohlarni qilsa ana shu gunohni qilganda gunohini oladida lekin savoblariga ta'sirini o'tkazmaydi savoblari qolaveradi oldingi o'tmishdagi savoblari qoladi lekin shirk qiladigan bo'lsa o'z uz o'zidan o'tmishdagi hamma qilgan solih amallari hammasi habata bo'lib ketadi havoga chiqib ketadi ya'ni hech bir ajrsiz qoladi masala mana bunga hujjat Alloh taolo aytadiki <clears throat> agar ular mushrik bo'lganlarida qilgan amallari behuda ketgan bo'lar edi anom surasi 88 oyat yana boshqa oyatda darhaqiqat sizga ham Ya'ni valaqad uhiya ilayka va ilal ladzi min qablik la in ashrakta la yahbatan amaluk. haqqat sizga ham sizdan avvalgi payg'ambarlarga ham shunday vahiy qilingandirki, qasamki agar mushrik bo'lsangiz, albatta qilgan amaling behuda ketur va albatta ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolaversan. Ya'ni bu Muhammad sallallohu alayhi aytilyapti. Agar shirk keltiradigan bo'lsangiz, oldinga qilib o'tgan hamma savoblaringiz habata bo'ladi. va siz ziyon qilguvchilardan bo'lib qolasiz deb Alloh taolo aytyapti. Zumar surasi 65-oyat. Shirkda eng katta gunohlardan bo'lishligi sabab 5-sabab shirk bu gunoh kabiralarda ham eng kattasidir. Chunki buni gunoh kabiralardan eng kattasiligiga hujjat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlarga katta gunohlarda eng kattasini aytib beraymi? O'zi eng gunoh kabiralardan ham gunoh kabirasini deyapti. katta gunohlarga eng kattasini aytib beraymi dedilar. Ha deyshganda sahobalar Allohga shirk keltirish birinchisi, Allohga shirk keltirish va ota-onaga oq bo'lish dedilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qiladi. Va Alloma ibn Qoyyim Al-Javobul Kafi kitobida shunday yozadi. Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, Alloh taoloni yaratishidan va buyurishidan maqsad Alloh taoloni ism sifatlari bilan tanilishi, sheriksiz yolg'iz o'ziga ibodat qilinishi, va odamlar adolatni barpo qilishidir. U osmonlar va yerni tutib turgan adolatdir. Alloh taolay aytganidek, qasamki, biz o'z payg'ambarlarimizni ana hujjat mo'jizalar bilan yubordik va ular bilan birga kitob hamda odamlar adolatni barpo qilishlari uchun mezon tarozi tushirdik. Hadis surasi 25-oyat. Alloh taolo aytadi: "Odamlar ya'ni Alloh subhanahu va taolo odamlar adolatni barpo qilishlari uchun payg'ambarlarni yuborganini va kitoblarda tushirganini xabarini berdi. Adolatning eng kattasi bilingki, bu tavhiddir. Adolatning eng kattasi tavhiddir va adolat bilingki, illo Alloh taolaning kitobining qonunlari bilan barpo bo'ladi. Qur'onni hokim qilsa keyin barpo bo'ladi. Lekin bir insonki Allohning dinidan boshqa din bilan adolatni istasa, u xato qiladi. Allohning dinidan boshqa din u adolat emasdir. Har qancha ular o'zini shu kufr demokratiyasiga misol yoki o'zlarini kufriy konstitutsiyalarga amal qilmasin, ja patriot bo'lsin, masalan, paromilyon sudyalar bo'ladi, vazirlar, davlat bu uchesnik bu deydi, pulamomay hmm. deydi. Alinaqa yamomay. Viziyatga olmasin, baribir u kazzobdir, baribir u xoindir, baribir u adolatli emasdir. Baribir dindan emas. Ya, dindan emas. Kimda kim uni aytsa-ki, u adolatli desa, u katta adashgan bo'ladi u narsa. Chunki u adolatli bo'la olmaydi. u hukm chiqarayotgan konstitutsiya hech qachon adolat emas u. kimdek buni adolatli desa, demak u chiqarayotgan qonun adolatli degan bo'ladi-da. Ya'ni demak u adolatli emas. Inson Qur'on bilan hukm chiqarsagina kim adolat qila oladi. Alloh hukmidan boshqa hech bir hukm bu adolat emasdir. <coughs> bu bunga bir misol qilib Alloh hukmidan boshqa bir hukm qiladiganlarga bir kitobda keladi. Nima bo'lar ekanda maymun bo'lar ekan. Hozirgi tilda sudya bo'ladi-da endi u. qozi bo'ladida eshikni tagiga yozib olgan bo'ladi adolat deb chiroyli atlar qo'yib yuboradiyu hozir belgilar ham juda chiroyli atlar qo'yib yuboradi hech bir yomon atlar qo'ymaydi eng yomon shu vizetkani rosa oladigan ham rosa insonlarni quritadigan iflos militsiyalar ham yoki eng iflos shu sudyalar sudyalar ham prokurorlar ham boshqa nimalar ham hech qachon yomon at qo'ymaydi o'ziga hmm. advokatlari ham <laughs> O'sha paytda Maymuna mana shunaqa adolatda qo'yibdi-da. Ikkita mishiq bitta pishloq o'g'irlab olibdi-da, talashib qolishibdi. Talashib qolishgan, senniki meniki qilganda, yur o'shini oldiga boramiz deishganda. maymun oldiga borishganda, uni oldiga olib kelishar ekan. Shuni bizga bo'lib ber desa, hali maymun bir tarafini sal ko'proq, bir tarafini ozroq qilib taroziga qo'yibdi-da. Tabiiyki bu taraf og'ir kelgan keyin, ko'proq taraf. Olibdi-da, haligi tishlabdi da Ko'proq tishlaganda endi bu taraf og'ir kelgan. buni taraf ishlagan bu taraf og'ir kelgan shunday kompyuter ketaverganda e, siz adolat qilish kerak edi kaliglar mishiqlar e, baqirishni boshlaydi e deydi nima qilyapsan bu yeb tashlayapsan bu e bu adolat bu deydida teng qilishim kerak ikkalasini deydi adolat deydi hmm. hali lekin yana biroz turib yana shunday yeyishni davom etavergandan keyin e dotda turib oladi e ber bo'ldi bizga kerak emas adolatingdan kerak ber o'zimiznikini o'zimiz pishloqda deydi hmm. desa u aytadiki sizlar rozi bo'lganinglar bilan deydi adolat rozi bo'lmaydi deydi <laughs> shunchalik adolat qarordi sizlar rozi bo'lsanglar bu rozi bo'lmaydi bu deydi bu konstitutsiyamiz to'g'ri kelmaydida bu deydi pul bunaqa paytda bir amal qiladigan bo'lib ketadi e, bunaqa to'g'ri kelmaydida mana bu bo'lmaydida deb shunaqa deydi aka u yana yeyishni davom etganda haligilar yana turib oladi ber bizga bo'ldi deganda aytar ekanki oxirida ozgina qolganda aytar ekanda endi shuni berarsan bizga desa aytar ekanki he deydi boytdan beri senlarga shuncha men deydi taqsim qildim deydi mehnat qildim deydi meni do'lim qada qoladi deydi <laughs> u meniki deydi to'g'ri ketish deydi ko'chani chiqarib qo'yadida hmm. jazosiz ketishadi hozirgilar xuddi shu maymunga o'xshaydi hozirgilar to'g'rimi siz ikkitangiz kelsa sizni ham pulingizni oladi buni ham pulini oladi biznikilarni oddiy musulmon xalqi nima bir narsasi bo'lsa militsiyaga nima qiladi qani hmm. ikkalasini ham pulini oladi keyin hmm. moshinasini olsa gayiga chaqiradi ikkalasini ham pulini olib ketadi o'zing xalqi qo'y ket to'g'rimi kufrga qonun kufrga anaqa so'ramasdan ulardan qonun so'rab bormasdan demak ular hech qachon adolat qilmaydi adolat biling demak nima ekan bu tawhiddir va adolat bu islomning qonunlariga amal qilish bilan bo'ladi shirk esa zulmdir bilaks shirk bu zulmdir alloh taolo aytgandaqa chunki shirk keltirish katta zulmdir dedi demak Allohning qonunidan boshqa qonun qilish bu shaksiz bu katta zulmdir Luqman surasi 13-oyat demak shirk zulmlarning eng qattig'i tawhid esa adolatlarning eng kattasidir nima narsa mana shu maqsadga qattiq zid kelar ekan u gunohlardan eng kattasidir ya'ni nima narsa tavhid demak adolat eng kattasi ekanmi qaysi narsa bunga zid keladigan bo'lsa u gunohi kabiradir u katta gunohdir Bir oliy narsaga biror bir narsa qarshi chiqadigan bo'lsa u narsani ham bir jazosi ham oliy bo'ladi-da. shirk bu maqsadga mutlaqo zid bo'lgani uchun gunohi kabiralarda eng ulkani bo'ladi Alloh har bir mushrikka jannatni harom qildi. Uni qonini, molini, ahlini tavhid ahliga halol qildi. Ya'ni Alloh taolo har bir mushrikka demak nima qildi? Jannatni harom qildi. Biror bir mushrik jannatga kirish mumkin emas. Mushrikka Alloh taolo jannatni harom qildi. Uni molini Alloh taolo halol qildi. Musulmonlarga, ya'ni ahli tavhidlarga Alloh taolo mushrikni molini halol qildi va uni ayollarini cho'ra qila olishingizni Alloh taolo nima qildi? Joiz qildi Alloh taolo. Va ularni demak Alloh taolo shunday nomladiki, bu dunyoda innamal mushrikun najasun, mushriklar najasdir deb Alloh taolo mushriklarni shunday nomladi Alloh taolo. Xo'sh, shuning uchun bu demak musulmon odam ahli tahid inson bu ahli zulmlarga nisbatan nafrati nihoyat qattiq bo'lish kerak ekan. Alloh taolo shunday yomon ko'ryaptimi bularni? Shunday katta gunoh ekanmi? Mana shu gunohni qilayotgan insonlarni musulmon odam qattiq yomon ko'rish kerak ekan nafrat qatti bularga qancha nafratingiz qatti bo'lsa siz tavhidingiz ham shuncha komil bo'lar ekan adolati sizni kuchayaverar ekan faqat bular yomon ko'rish bilan tushundingizmi agar shu mushriklarga yomon ko'rishingiz ozayaversa siz bu yomon ko'rishingiz g'arizangiz borda bu musulmonlar tarafga burilib qolar ekan musulmonlar yomon ko'rishni boshlar ekansiz O'zingiz musulmonlar ko'zingizga yomon ko'rinishni boshlaydi hatto masalan biz juda ta'sirlanib kechagina eshitib Hatto rahimahulloh shunchalar dushmanga nafrat qilar ekanki, mushriklar shu darajada Alloh deb najaslari bo'ladi deb shunchalar yomon ko'rar ekanki, hatto rahimahulloh. Hatto aytgan ekan, ya'ni shahid bo'lsangiz nimani orzu qilasiz desa, ba'zi birodarlar hurlar bilan orzu qilaman, hurlarni orzu qilaman, bir uni orzu qilaman, bir buni orzu qilaman deb, ha, o'zlarining jannatdagi orzularini aytib turganda, siz nimani orzu qilasiz deilganda, u aytgan ekanki, hatto men Allohdan so'rardimki, shu jannatda tursam, Alloh bitta zu bersa degan ekan. Shu tinmi shu nimagacha shu abadiy jannatdan do'zaxga qarab otib tursan kofirlarga degan ekanda shunga bir Alloh ijoza bersa otib tursan degan ekan ya'ni shunchalar nafrat bo'lganki jannatda ham shu otib turish xohlayapti qarang kofirlarga ya'ni shunaqa bo'lishi kerak ekanda inson kufrga nisbatan nafrati chunki Allohdan nafrati katta ekan mushriklarga Alloh taoloning nafrati mushriklarga katta Xo'p, mushriklarni hech qaysi amali Allohning huzurida demak maqbul emas. U mushrik uchun qilingan shafoatni qabul qilmaydi Alloh taolo. Qiyomatda hech kim uni shafoatga ola olmaydi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning zodam uni shafoatga ola olmaydi. Butun ummat bir bo'lsa ham shunday aytiladiki, agar dedi qiyomatda bir oyat hadislarning mazmuni shunga dalolat qiladiki, va alaykum assalom. Agar butun solih insonlar, bir odam mushrik masalan, bitta shirk keltirgan, butun payg'ambarlar, 124 mingta payg'ambar, odam alayhisolamdan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tushib bo'lgan hamma payg'ambarlar deyapti. O'rtiga tushsa, bitta shirki bor bir odamda. Bu uni aytsaki, "Ya Robbi, shuni gunohini kechirgin, shuni jannatga kirgizgin" desa, Alloh qabul qilmaydi, deyapti. Tushunasizmi? Hamma payg'ambar o'rtiga tushsa ham qabul qilmaydi. Bo'ldi, abadiy jahannamda, tushunyapsizmi? Abadul abad jahannamda. Hech qachon jahannamdan chiqmaydi va hech qachon azobi yengilatilmaydi, u hech qachon bo'lmaydi. Abadiy jahannamda qoladi. Kim kim bo'lishini qat'i nazar. Ayni shuning Alloh subhanahu va taolodan bu shirkdan qattiq panoh so'rashlik kerak. Va shirkdan ota-onalarimizni saqlashni Allohdan so'rash kerak. Shunisi mana e, qo'pol aytgan jihatga kelmasa bu gunoh, gunoh kabira, fosiqlik. Lekin jannat kirishigi mumkin. Shunasimi shirk keltirmagan bo'lsa. Lekin shirk keltirgan bo'lsa jannatga kira olmaydi. Inson shahid bo'lsa 72 ta nimani nima qiladi masalan? Shafoatga oladi. Lekin shafoatga olish uchun shafoat qilinadigan odam mushrik bo'lmasligi kerak. U mushrik bo'lsa uni shafoatga ola olmaysiz. Shuning uchun shuni Allohdan so'rash, ya Robbi, shu ayama dadamni shirkdan saqlagin deish kerak. yoki akukalarini shirkdan saqlagin deish kerak. Shunday shirkda bo'lmasdan namozini o'qib, islomda o'tib ketadigan bo'lsa, siz qiyomat shafoatiga ola olasiz inshaalloh. Shahid bo'lasiz. Lekin shirkda bo'ladigan bo'lsa, demak, hamma payg'ambarlar bir bo'lsa, hamma shuhadolar, shahidlar bir bo'lsa ham, demak uni nima qila olmas ekan? Uni ola olmas ekan. Endi qarang deyapti, bir odamda shirk bo'lmasa, umumda shirki bo'lmaydigan bo'lsa, gunohlari har qancha bo'lsin, hech kim endi uni shafotga olmayapti tanishi yo'q uni tanishlardan shahid ham yo'q hech qaysi payg'ambar ham tanimaydi hech kim uni shafotga olmayapti olloh o'zini farishtalar oladi farishtalar olmasa olloh o'zini shafot qilib olloh o'zini kechirib jannatga kirgizadi baribir deyapti agar hech kim yo'q bo'lsa ham agar unga alloh taologa shirk keltirmagan bo'lsa Xo'p, 6-sabab shirk bu Alloh taoloni o'zini undan pok sanagan nuqson va aybdir. kim Allohga shirk keltirsa, Alloh o'zini undan poklagan narsani u zotga isbot qilgan bo'ladi. Bu o'ta katta o'ta sarkashlik va Allohga qattiq qarshi chiqishdir. Demak, Alloh taolaga eng katta ayb va nuqson qilishlik bu shirk keltirish bo'ladi. Va mana bir tarixda bir e, ustozda 15 yilga yaqin shogirdlari tavhiddan dars qilishgan ekanda. Qilishganda keyin aytishgan ekanki, bir kun shogirdlari, "Ey ustoz" degan ekan, "Mana 15 yil dars qildik. Darsda ham qattiq qildik 15 yildan beri qalb qalbimizga qo'yib yubordik yaxshi o'zlashtirib yubordik dars tavhidda e, boshqa bir dars ham o'taylik bo'ldi endi tavhidni tugataylik degan ekanda hmm. mana zo'r tugatib yubordik deganda shunda hop degan ekanda ustoz aytgan ekan u nimada degan ekan bo'pti ertaga kelinglar deganda darsga kelishganda keyin bir aytgan ekan eshitdinglar u narigi mahallada degan ekan bitta qo'shni degan kechki payt debdi onasi bilan zino qilar ekan debdi kech paytda onasi bilan zino qilar ekan hammasi o'ta achchiq chiqib iflos najas shunaqa ham qiladi onasi bilan uni o'ldirish kerak deb onasi bilan zino qilganda nima deysiz tanaga onamiz qilsa e iplos deb kim bilan ko'rishmasa ekan haligi u bilan ko'rishmingiz iflos uni o'ldirish kerak chopish kerak onasi bilan zino qilgan odamlar bilan ko'rishasizmi siz o'shanga kulasizmi o'sha odamni yaxshi ko'rasizmi yomon ko'rasiz to'g'rimi shu hammani achchiq chiqibdida shogirdlarni bo'pti ertasi kuni keyingi darsda aytibdiki e yana bir xabar bor eshitdinglarmi deb qo'shnimiz boru debdi Э, tovuq so'ydi, qabrga bor tovuq so'yib ketdi debdi-da. Biz hamma, ha, tovuq so'yibdimi, bekar qilibdi-da, ish qilibdi-da, bunday turishibdi-da. Ko'rishdingmi degan ekanda? Ko'rdinglarmi? Vaholanki degan ekan, buni shirk keltirishi onasini zina qilishdan ko'ra kattaroq gunoh edi degan ekan. Alloh taologa bu shirk keltirishiga Rasululloh aytganidek gunohi kabiralar deb kabirasi edi. onasiga zino qilgandan ham kattaroq gunoh edi. Unga jirlashni deyapti, shunchalar nafrat qilishni deyapti. Uni bilan ko'rishmaslik, ya'ni u buni yomon ko'rishlik, lekin shirk keltirgan odamga qanchalik nafrat yo'q deyapti. Haqiqatda shunday hozirda ham shunday bir insonlarni yomon ko'ramiz, lekin shirk keltirayotgan insonlarga beparvolikda, ya'ni beparvolik. U odamlarni yomon ko'rmaslik yoki ularga nafrat ozlik. Shirkni turlari bilingki, shirk ikkiga bo'linadi. Shirkun akbar, shirkun asg'or. Katta shirk, kichkina shirk. Birinchisi katta shirk bo'lib, u o'z egasini dindan chiqaradi. Tavba qilmasdan o'lsa, abadiy do'zaxda qoldiradigan katta shirkdir. U ibodat turlaridan birortasini Allohdan boshqaga yo'naltirishdir. Allohdan boshqaga duo qilish, Allohdan o'zgaga, xoh qabrlarga bo'lsin, xoh jinlarga, xoh shaytonlarga bo'lsin, qurbonlik va nazrlar qilish. vafot etib ketgan kishilarni yoyinki jin va shaytonlarni biron ziyon zahmat yetkazishlari yoki kasal qilib qo'yishlaridan qo'rqish. Hozirgi vaqtda esa aziz avliyolarni mozorlari oldida qilinayotgandek hojatlarni o'tash va musibatlarni artish kabi Allohdan o'zgaga qodir bo'lmaydigan ishlarda, ya'ni tushgan baloni daf qilish, uni ko'tarishlik va kelayotgan balodan saqlashlik bu yakka Allohning ishidir. Va mana shu ishlarni so'rab qabrlarga borib turib shunday qurbonliklar qilish yoki qabrni sohibi, qabrdagi mayitga duolar qilishlik bu Allohdan boshqasi qodir bo'lmagan ish edi. Bu narsa shirk bo'ldi. Katta shirkdir, Alloh kechirmas shirkdir. Alloh taolo aytadiki, ular Allohni qo'yib o'zlariga ziyon ham, foyda ham yetkaza olmaydigan narsalarga ibodat qiladilar. Va ana shu narsalar Alloh huzurida bizlarni oqlovchilarimiz dedilar. Yunus surasi 18-oyat. Demak, birinchisi katta shirk va bu katta shirkdan ichidagi bu nazar, istig'orat, istig'osat har biriga alohida-alohida keyingi darslarda o'z tartib bilan to'xtalib chiqadi har biriga bitidan. Bu yerda qisqacha shirklarni tushuntiryapmiz. Demak, birinchisi demak katta shirk, demak katta shirk nima qilar ekan? Dindan chiqarar ekan va o'zini sohibini jahannamda abadiy qilar ekan va o'tmishdagi hamma amallarni habata qilar ekan. Bu kichkina ikkinchisi, kichkina shirk bu dindan chiqarmaydi. dindan chiqarmaydi. Buni farqi yetib olish kerakda shuncha. Katta shirkmi, kichkina shirkmi? Kichkina shirk demak gunoh kabira bo'ladi-da, lekin dindan chiqarmaydi. Lekin u ana shunda davom etaveradigan bo'lsa, u tavhidni nuqsonlik qiladi shirk darajasiga olib boradi. Davomiy bo'lishligi bilan shirkka olib boradi. U ham ikki qismga bo'linadi. Kichkina shirkni o'zi nechiga bo'linar ekan? Ikki qismga bo'linadi. Birinchi qism oshkora shirk. Oshkora shirk shirk, ikkinchisi maxfiy shirk. E dedim ikki qismga bo'linadi. Kichkina shirk bilyapsizlar, kichkina shirk ikkiga bo'linadi. Oshkoraga, maxfiyga. Xo'p, oshkorasi qanday bo'ladi desa, oshkora shirk u so'z va ish harakatlardan iborat. So'zda bo'ladi va ish harakatda bo'ladi. Insonning so'zida, va ish harakatida bo'ladi oshkora shirk. So'zlarga misol, so'zda bo'ladigan shirkka misol. Allohdan boshqani nomi bilan qasam ichish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimda kim ki Allohdan boshqa bilan qasam ichadigan bo'lsa, faqat kafara au ashroka dedilar yoki va ashroka. Ya'ni kimda kim Allohdan boshqani nomi bilan qasam ichadigan bo'lsa, u kofir va mushrik bo'ladi dedilar. Imom Tirmiziy rivoyati. Shu demak bu hadis degandan ulamolar shuni sharhladiki, endi bir jamlashlik ilmi bo'ladi, oyat hadislar jamlaydi, uni so'zlariga har bir narsasiga daqiq e'tibor berdi ulamolar bizga chiqarib beradi. Bu yerda katta shirk yoki kichkina shirk deb. Bu hadisdan murod kichkina shirk. Demak, Allohdan boshqaga qasam ichgan inson, demak kichkina shirk bo'ladi. Kichkina shirk qilgan bo'ladi. Ya'ni kichkina shirklarga misol so'zdagi. Alloh xohladi va siz xohladingiz deyish. Alloh bo'lmaganda sen bo'lmaganingda deyish. Bu kichkina shirkdir. aytadi bir nimada ketsa, bir odam qutqarib qolgan bo'lsa, "Ey falonchi bo'lmaganida" dedi-yu, Alloh taolo bo'lmagan, falonchi bo'lmaganda deyishlik bu kichkina shirkdir. Davom etaversa katta shirkka olib boradi. Faqat bu yerda bir narsa tushunishlik kerakki, mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bittasi keldi. Yo Rasululloh dedi, Alloh xohladi va siz xohladingiz dedi. Alloh xohladi va siz xohladingiz deganida meni Allohga shirk keltirdingmi deganda Rasululloh achchig'i kelib. Ya'ni summa deyishlik bu mumkin bo'ladi. Shu ya'ni o'zbek tilida shunday bo'ladiki, masalanda va bilan so'ngra qo'shimchasini farqi. O ishidan kelyapti. Musab va Imron keldi desa biz nima deb tushunamiz? Ikkalasi teng kelganini tushunamizda. Keldi, barobar keldi. Ikkalasi keldi. Lekin Musab keldi, so'ngra Imron keldi desa nima tushunamiz? Demak, birinchi bu kelganda, hmm. keyin bu kelgan. Buni kelishligi, buni kelishligiga tobe deb tushunamizda. Shunga o'xshash Alloh xohladi, so'ngra falonchi xohladi desa bo'laverar ekan. Tushunsiz? So'ngra desa bo'laveradi. Alloh bo'lmaganida va va emas, falonchi bo'lmaganida desa bo'lar ekan. Alloh xohladi va bu bu xohladi desa ikkalasini xohishi birdaniga bo'lib qolgan bo'lar ekanda. Ancha qani so'zlarga ham e'tibor beryapti-da rasulam. Hmm. Hatto va degan so'z bilan ham demak shunaqa bir ishga yaqin bir ma'no o'qilar ekanda. Agarki inson shirkni qasd qilmasa ham. Shunchalar rasulam demak shirkdan ehtiyotkor bo'lganki, hatto so'zga ham e'tibor beryapti. qarang, va bilan so'ngraga e'tibor beryapti. Musulmon odam shu darajada daqiq e'tibor berish kerak. Shu darajada shirkka nozik e'tibor berish kerak-da. U Alloh taolo aytadiki, sizlar faqat butun olamlar parvardigor bo'lmish Alloh xohlasagina to'g'ri yo'lda bo'lishni xohlarsizlar. Va ma tashauna illa yasha Alloh robbul alaminda. Ya'ni sizlar xohlaysizlar, Alloh xohlasagina xohlaysizlar deb Alloh o'zining xohishiga insonlarning xohishini tobe qilgan deyapti. Hmm. Shunga binoan keyin deb ishlatsa bo'laveradi deb aytyapti Takvir surasi 29-oyatda. <coughs> Xo'p, endi bu so'zdagi kichkina shirkni so'zdagi turi edi. Kichkina shirkni ikkiga bo'ldik-a? Demak, hmm. oshkora bo'lgan shirki, maxfiy bo'lgan shirki. Oshkora shirkni o'zini ham ikkiga bo'lib olyapmiz. Tildagisi, ish harakatdagisi. Hmm. Tildagisini o'tdik. endi ish harakatdagi oshkora shirklar kichkina shirklarda oshkorasi baloni aritish yoki daf qilish mana bu yerdagi nimalarda bo'ladigan ishlar pashto xalqida bo'ladigan ish masalan ko'pchilikda hozir talash tortish bolyapti ku ko'pchilikda ishda shirk keltiryapti deb shu yerda nozik masala borda ko'pchilik e'tibor bermayotgan shunday balo daf qilish uchun halqa ip yoki bir tumor taqish bu kichkina shirkdir qanday bu qachon katta bo'ladi qachon kichkina bo'ladi desa e'tibor bering u bu Qur'on bir Qur'onlarni ilatda bu yerdagi xalq Afg'onistonda bo'lsin, bu yerda bo'lsin, Qur'onni qo'yib turib, shuni sabab deb e'tiqod qiladi u. Bu qutqaradi deb e'tiqod qilmaydi u. Menga tushgan baloni saqlashligi yoki tushgan baloni ko'tarishligi buni sabab deb biladi. Alloh taolo ba'zi narsalarni yaratganda unga sabablarni ham yaratgan Alloh taolo. Ana shu Alloh taolo ijoza bergan sabablarni qilishlik bu mumkin bu. Masalan, inson kasal bo'ldi, dori ichish bu ijoza bu. Alloh meni qutqaradi deb yotib olmaysiz, dori ichasiz. Bu shirk keltirgan bo'lmaydi dori ichgan odam. Shu narsa ular shunga o'xshagan bir ta qilgan sababi deb biladi narsani ular. Ya'ni shu tushgan baloni, shu tumor taqishim mendan ko'taradi degan e'tiqodda ular. Ya'ni u meni saqlaydi, u meni qo'riydi, u menga yordam foyda beradi, zarar beradi degan e'tiqodda emas bular. Shu Qur'onni qo'yib turib ilsa, shunda menga shu narsalardan saqlaydi bu Allohning kalomi. Alloh shuni sabab qiladi menga deb e'tiqod qiladi. Siz branjilet taqsangiz sabab bo'ladi-ku. birinchi taqiddan sabab o'qdan saqlanishlik lekin kim shunaqa e'tiqodda uni taqayotgan bo'lsa deyapti masalan u deyapti kishini shirk keltirgan bo'ladi deyapti u bidiyat amal qilayotgan bo'ladi chunki alloh taolo uni sabab qilmagan deyapti lekin u sabab qilib olyapti-da. tushundingizmi demak u kishini shirk qilayotgan bo'ladi ammo endi kim shu tumorda taqayotib e'tiqod qilsa-ki, shu menga foyda beradi shu mendan zarar daf qiladi ya'ni o'zi shuni o'zi menga foyda beradi zarar beradi shuni o'zi mendan saqlaydi deb shu e'tiqod qilib shuni taqsa unda katta shirk keltirgan bo'ladi deyapti lekin bu yerdagilarda aksari tushunasizmi aksar xalqqa o'shaqa ma'noda taqadi ular oyat hadislarni yaxshi tushunmaganligidan yoki bir amir ibn nos roziyallohu anhu bir nevarasiga taqib qo'yardi ekan qur'on yodlashib olsin deb taxta taqib qo'yar ekan shunga o'xshagan bir nimalarni hujjat keltirishadida taqishib oladi buni sabab deb bilishadi u narsani bizda sabab deb biladi. Allohdan lekin bu sabab deb bilishadi. Ana shu narsa nima bo'lar ekan? Demak, niyatga qarab turib kichkina shirk katta shirkka aylanar ekan. Demak, bu fil fe'ldagi kichkina shirkdir. Xo'p, endi kichkina shirkning ikkinchi qismi bu maxfi shirk bo'lib, endi qalbdagi bo'lib, endi bu ko'rinib turgan, bizga ko'rinib turgan kichkina shirklarida. Tildagi bilan harakatdagi. Endi maxfi shirk bu qalbda bo'ladi. U qalbda bo'ladi. Uni biz bilmaymiz bu narsani. Unga misol riyo sum'a masalan. Riyo sum'a, ya'ni riyo qilishlik hoja essin, ya'ni odamlar essin, odamlar ko'rsin. Shu uchun Alloh uchun qilinadigan amalda insonlardan maqtov eshitish uchun qilishlik. Masalan, birovdan maqtov eshitish uchun namozni chiroyli o'qishlik yoki sadaqa berish yoki odamlar eshitib uni maqtashlari uchun zikrlar aytish, subhanalloh, subhanalloh deb zikrlar chiroyli qilib va chiroyli ovozni tilovat qilish kabi amallardir. Odamlarga bir o'zini ko'rsatib qo'yishlik uchun. Xuddi bunga misol bir bittasini aytib beradi. Bittasi namoz o'qiyotganda, namoz o'qisa, rasa chiroyli namoz o'qitsa, ma'da o'tirgan odamlar qarab aytishdi, "Voy, mashalloh, juda chiroyli namoz o'qar ekanmi? Qaray rukkular, juda chiroyli namoz o'qar ekan, ovozi chiroyli ekan." deb tursa namoz o'qib turib, salom berib turib, "Bugun ro'zdan tushganman" degan ekan. Shunga o'xshashda ba'zilar shunday bir insonlar uchun qilar ekan. Endi agar amalga riyo aralashsa, u amal butunlay yo'qqa chiqadi. Endi amalga qarang. Riyo boshidan bu yerda ulamolar ixtilofi bor. agar amalga bir amal qilyapsizda shu amalingizga boshidan riyo aralashgan bo'lsa u amalingiz butunlay yo'qqa chiqadi hamma amalingiz emas tushuning o'sha amalingiz tushundingiz masalan shu kitobdan dars qilishligiz ha shu darsingiz masalan riyo aralashdi shu shu darsingiz shu kitobdan qilgan darsingiz sizga amal xabardaga chiqadi qolgan amallaringiz emas shu mavzu o'sha qaysi narsaga riyo aralashtirgan bo'lsangiz ishni boshidan o'sha narsangiz xabardaga chiqadi endi ishni oxirida bir ish niyatingiz oxirida qo'shilib qolgan bo'lsa-chi desa, unda ulamolar ixtilof bo'ladi. Ba'zilar o'shini ham habata bo'ladi deb, ba'zilar yo'q, habata bo'lmaydi. Chunki bu kichkina shirk kirgan narsasiga habata qiladi. Bu oxiriga kirib qoldi, dedi. Lekin dedi, boshini nima qilmaydi dedi. Boshda qilgan shu amalni boshda qilingan narsalarni habata qilmaydi deb aytadilar. <sighs> Xo'p, Alloh subhanahu va taolo aytadi. Ayting ey Muhammad alayhisalom, hech shak shubha yo'qki, men ham sizlar ham ya'ni men ham sizlar kabi bir odamdirman menga Alloh subhanahu va taolo ya'ni Robbingiz yolg'iz Allohni o'zi ekanini vahiy etilmoqda bas kim Robbisiga ro'baro bo'lishdan umidvor bo'lsa u holda yaxshi amal qilsin va Robbisiga bandalik qilishda biron kimsani unga sherik qilmasin Alloh taologa ibodat qilishda biror bir narsani sharik qilmasin. Allohdan bironta boshqasini yuzini xohlamasin. Allohdan boshqa hech bir narsani xohlamasin. Ya'ni ish faqat Alloh uchun, Alloh yuzi uchun qilsin hamma narsani. Shu narsani qalbingizga javob qo'ysangiz, shu yerda yurgan tur, yurish, turishingiz hamma narsangiz ajr bo'ladi, birodarlar. Shu yerda berilayotgan bizga nima bir mas'uliyat, nima ishni qilayotgan bo'lsak, Alloh uchun qilsak ajr bo'ladi. Alloh uchun qilmasak, shu prosta qilgan bo'lamiz-da. Shuncha hmm. Shunchaki qilsak ham mayli, gunoh ham olgan bo'lamiz. Alloh saqlasin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Sizlardan eng qo'rqadigan narsam kichik shirkdir" dedilar. Ey Rasululloh, kichik shirk nima deb so'radilar? riyo deb javob berdilar. Shuda Fathul Majid kitobida keladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarini ustidan qo'rqqan bo'lsa, kichik eshikdan. Endi siz bilan biz ulardan ko'ra qancha marotabaroq iymonda zaifroq bo'lgan insonlarchi deyapti endi. Ulardan ko'ra Rasululloh riyo qilishlaridan qo'rqqan. Riyo shunchalar juda xavfli narsada. Endi dunyoviy ta'ma ilinjida amal qilish. Masalan, shu mol dunyo topish uchun haj qilish yoki azon aytish yoki imomlik qilish faqat shu dunyo olishligi uchun yoki mol topish uchun shar'iy ilm tahsil qilish yoki jihod qilish shular hammasi shu jumladandir nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar dinorni dirhamni lataputani quli xor bo'lsin ya'ni bizni davrga oladigan bo'lsangiz dollarni puli dollarni quli nima bo'lsin xor bo'lsin hmm. lataputani quli xor bo'lsin berilsa rozi bo'ladi deyapti berilmasa jahli chiqadi deyapti hatto hozirgi bizdagi domlalar ham imomlar bersangiz rozi bo'ladigan siz jahl chiqadigan ketgan olaverganidan eh. o'zi o'zi qo'yog'i yorib qo'y hidi kelib ketgan o'zi dumba eh. hidi kelib ketgan osh yori o'zi ummati g'ami qo'yavering erta mana kech payt ham osh erta mana ham yetimni haqqini yetgan erta mana ham shu to'ylarga borib ham yetgan nikohda ham yetgan yana pul ham olib qo'yadida tugunni ham oladi и e, pulni ham pul tugmasa shu qancha chidingiz deydida biz ustozimiz aytib beradi alloh taolo deb bittasi bilan bahs qilib, "Vola tashtaru bi la samanan qalila." Allohning oyatlarini ozgina pulga sotmanglar degan oyat bor-da. Desa, yahudlarga tushgan oyat bu. pul olar ekan elisan 100 so'm olsa, o'qigan Qur'oniga, unisiga, bunisiga nikohiga. Domla aytibdi-da, "Ey, olmagan Alloh ozgina oyat, ozgina pulga sotmanglar" deyapti. Desa, keyingi safar aytamizki odamlarga e menga bittasi tanqid qildi ozgina pulga sotmanglar deb ko'p ko'p sotish kerak <laughs> ekan ming so'm ming so'mdan beringlar aytishdi. <laughs> ana astag'firullah qur'onni ming so'm bilan o'lchab oladimi alhamdulillah olaman degan odam olaverar ekanda baribirchi shunchalar tamagir bo'lib qolishgan <coughs> imom ibn qoyim rahimaulloh al javabul kafiyni bir yuz o'n beshinchi betida aytadiki xohish istak va niyatlardagi shirk sohili ko'rinmaydigan ulkan bir dengizdir kamdan kam odam undan najot topadi. Ya'ni riyodan juda ham kam odam najot topadi. Kimda kim amali bilan Allohdan boshqani ko'zlasa, u zotga qurbat hosil qilishdan boshqa narsani niyat qilsa, so'ngra mukofotni undan talab qilsa, niyat va istaklarida shirk keltirgan bo'ladi. Ixlos bilingki, banda fe'llari, so'zlari, niyat va istaklarini xolis Alloh uchun qilishdir. Alloh taolo bandalariga buyurgan va hech kimdan undan boshqasini qabul qilinmaydigan Hanifiya, ya'ni Ibrohim alayhisolamning millati shudur. Ya'ni ixlos bilan dinni xolis qilishik bu millat Ibrohimdir. Islomning haqiqati ham shudur. Alloh taolo aytganidaqa, kimda kim Allohdan o'zga din istasa, bas uning dini Alloh huzurida hargiz qabul qilinmaydi va u oxiratda ziyon ko'rguvchilardan bo'ladi. Ya'ni Alloh taologa xolis dinni qilish bu xolis islomga amal qilish bilan bo'ladi. va inson demak islomdan boshqa narsaga amal qilishligi u o'z o'zidan umuman ixlos undan chiqib ketadi ya'ni demokratiyada yashashligi demokratik rozi bo'lishligi bilan o'z uz o'zidan endi demokratiyada turib xolis haj qilsin xolis namoz o'qisin u xolis emas baribir u u xolis emas u amali xolis hisoblanmaydi endi xulosa bugungi darsni xulosasini qo'yamiz shu bilan dars tugadi yuqorida o'tilingan darslardan shirklarni ikkiga bo'lganligimizdan taqsimlarimizdan shiddat turlaridan xulosa shuki quyidagi xulosalar to'rtta uchta xulosa qilamiz birinchisi katta shirk dindan chiqaradi kichkina shirk dindan chiqarmas ekan ha farqi hmm. darslarimizning xulosasi shu demak katta shirk dindan chiqaradi kichkina shirk dindan chiqarmaydi katta shirk o'z egasini dozaqda abadiy qolishiga sabab bo'lar ekan kichik shirk esa kirsa kirsada unda abadiy qolmaydi. Qilgan gunohiga yarasha azobini olib chiqadi. Farqi yetyapsizlar, kichkina hmm. shirk bilan. Uchinchisi, katta shirk barcha yaxshi amallarni bekorga chiqaradi. Hamma qilgan nimalarni, demak katta shirk keltirsa, nafaqat shu aralashgan shirkka, balki aralashmagan boshqa amallarini ham habataga chiqaradi. Demak, bir odam borib qabrga sig'inimi, oldinga o'tgan va zakotiga hammasi ketdi, havo bo'ldi. Hmm. Agar iymon keltirsa, qayta tavba qilsa, qaytadan haj qiladi u. oldingi qilgan nimalari hajlar nima bo'ladi hammasi yo'qqa chiqadi oldingi qilib o'tgan nimasi 00 bo'lib qoladi-da. Shot 00 bo'lib qoladi o'tmish oldingi hammasi demak savoblari habata bo'lib ketadi Alloh bundan saqlasin ya i oilasiga nima ham tushadi chunki u o'z o'zidan-da ayoliga o'z o'zidan avtomatik yo'lda nikoh buziladi bir odam masalan ayoli musulmon, ha, shirk keltirmay musulmon. bir mushrik masalan Alloh saqlasin, bir masalan mushrik bo'lsa, Shu bu olda musulmon edi, er xotin edi. Bu borib sig'inishni boshladi masalan. Qabrga sig'inishni boshladi yoki shunaqa bir shirk amallarni qil yoki demokratiyaga hozir deputat bo'lib qoldi aytaylik Deputatga salan ketsa, bizlar xursand haligi Musulmon bitta 90 ikkidagi kampir bor, kechasi bilan deydi 30 ming marta duo chiqdim deydi jiyani bor deputatlikka o'tib ketsin deb o'qadi u <laughs> o'tsin subhanalloh u o'zi asli deputat bo'lsa unaqa bo'lsa masalan bir odam o'zi aslida aza tutishi kerak edi o'zi aslida. Tog'ut tug'ib qolganigachi. E xullaski bir shirk keltiradigan bo'lsa, musulmon ayolga o'z-o'zidan nima tushadi? O'z-o'zidan nikoh buziladi orada. Chunki musulmon bilan bilinglar, musulmon bilan kofir yashash aslo mumkin emas shariatda. Yo наоборот yoki ayoli shirk keltirib qo'ygan bo'lsa, o'z-o'zidan endi ming sevgilingiz bo'lsangiz ham, janoningiz bo'lsa ham, muhabbat bo'lsa ham tushadi. Ora buziladi. Bizda demak islom bilan bog'laniladi, islom bilan ishda bo'ladi. Demak, katta shirk bo'lganda nima avtomatik nima bo'lar ekan? Nikoh buziladi. U talosan deyishni hojati yo'q. Talosan deyishni hojati yo'q. Avtomatikki orasiga demak nikohi buzuqligi tushadi, nikohi fosil bo'ladi. Uchinchisi, demak, e, demak katta shirk demak hamma amallarni habada qilar ekan oldingisini, kichkina shirk demak shu o'zi aralashgan amalini habada qilar ekan. To'rtinchisi, katta shirkni sohibining joni, moli nima bo'ladi? Halol bo'ladi. Joni bilan moli halol bo'ladi. Endi buni tafsiloti bor. Ya'ni hammasini shart o'ldirib ketavermaysiz katta shirk qilganda. Tafsiloti bor. Lekin o'zi umumiy qoidasi shu. Joni, moli halol bo'ladi. Katta mushrikdi. katta shirk keltirgan odam. Kichkina shirk keltirgan insonniki joni moli halol bo'lmaydi. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين